Nous jamais marché en tout côté, ni longtemps nous qu'à voyager. Depuis tant nous qu'à vivre, actuellement nous la nourrivé Je dis je nous que jamais de l'oa, nous j'ai connaît tout pays. En vieille chanson qu'a dit, m'en pas mon l'obor, m'en c'est